บุ๊กทูหนึ่งร้อยยูสยูสคำวิเศษ nitelik zarfları nitelik zarfı เคย ยังไม่เคย daha evvel daha önce hiç daha evvel daha önce hiç คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Daha evvel hiç Berlin'de bulundunuz mu? daha evvel hiç Berlin'de bulundunuz mu ไม่ ยังไม่เคยเลยครับ Hayır, daha önce hiç bulunmadım. hayır daha önce hiç bulunmadım ใคร ไม่มีใคร Biri, hiç kimse. biri hiç kimse คุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ Burada tanıdığınız var mı? burada tanıdığınız var mı ไม่ ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. hayır burada kimseyi tanımıyorum อีกนิด อีกไม่นาน Daha artık değil. daha artık değil คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม Burada daha çok kalacak mısınız? burada daha çok kalacak mısınız ไม่ ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ Hayır, burada artık fazla kalmayacağım. hayır burada daha fazla kalmayacağım อะไรอีก ไม่อีกแล้ว Bir şey daha, hiçbir şey. bir şey daha hiçbir şey คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม Bir şey daha içmek ister misiniz? bir şey daha içmek ister misiniz ไม่ ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ Hayır, başka hiçbir şey istemiyorum. hayır başka hiçbir şey istemiyorum อะไรบ้างแล้ว ยังไม่เลย Evvelce, henüz değil. evvelce henüz değil คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม Evvelce bir şeyler yediniz mi? evvelce bir şeyler yediniz mi ไม่ ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับ Hayır, henüz bir şey yemedim. hayır henüz bir şey yemedim มีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้ว Daha başka biri artık kimse değil. Daha başka biri kimse yok. มีใครอยากรับกาแฟอีกไหม Başka kahve isteyen var mı?